Zugokin otxartagako izadi erratia. Gaur, ostirala, maiatxaren ogita zeian, borgarren bekoek itxegingo dizuegu. Aneta garazik eta tartzetxoaz arduteratuko dira. Adrianek in, egoraldiaren berri emango digu. Zoraiak urte betetzen berri emango digu. Irati eta Jordanek asmakizunak esango dizkiguz aizenek arko albistea edo abizua eskainiko diogu. Urtik, gure gaurko erratzaioen inguruko galderak esango dizkigute. Eta ni argider zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin inusten zaituztegu. Good morning, anean karazi. Hello everybody, I am Anne. This is going to be our last radio program during the school year. Hello Anne, it's true, my name is Garasi. Good morning everybody. Today is 26 May 2017 and the weather is very sunny and hot. What are your plans for the weekend? I am not sure, but my parents told me that Sunday there is a festival called Ibilaldia in Mungia. Good plan. Let's explain to the our mats what the is about. Ibilaldia means trip, journey or march in English is a festival organized every year the last Sunday of my or 1 of June to help the Castolac. schools in the Basque language in Biscay, Basque Country. Ibilaldia is essentially a volunteer walk around a circuit of 5-10 kilometers that is surrounded by food stands and entertainment. The money they collect in is usually used to the help the Basque schools in the province of the Basque is the celebrate to to refroid basket culture and language. A solidarity fest. everything team is the organized by I the Icastolac. Eacher e year um, different village is the organizer. Parents teachers and students help to a have every team prepared for the main day. The Sunday, the Sunday is a good option to have a good time speaking Basque, listening to good concerts like Esian, Oritxearen Semean, and hitting talo with chorizo. Bye bye, enjoy the weekend. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Adrian, esango diguzu eguraldia geten duen gaur? Gaur, hogeita bi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun bero samarra dugu gaur gaur temperatura altuekin jarraituko dugu. Goizean odei gutxirekin egongo gara, baina arratsaldean odeiaz agertu joango dira. Ziurazki zaparra da eta tromoien bat egongo da. Goiza egokiagoa ondartxarako ikasgela barruan egoteko baino, zere ingo dugu ba. Eta jarraian, urte betetxeak. Zoraia, esango diguzuz gaur urte betetxeak, gaur inor urterik betetzen aldu. Bai, gaur bakarri dugu handeka baionez borgarren amailakoak, amaika urte betetzen ditu. Eta aukera probetzatuko dut, azte honetan urtea betetzen dituzten eiz oriontzeko. Oier pasori lerengo be mailakoari bihar zazpi urte beteko dituelako unazarri bazi, bigarren da mailakoari, azte artean sortzi urte bete dituelako. Talia borjari, posgarren da mailakoari, azte lenean amabi urte bete dituelako. Arazi kordoni, bozgarren be, mailakoari, azte azkenean amabi urte bete dituelako. Urte askotarako handeka oier unaz talia eta garazi, urte askotarako denoi. Eta orain honen tartea dugu. Jordan, irati, esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna hartaziak, bigarren asmakizuna mekanikaria, lehenengo galdera amazazpi gradu, bigarren galdera zei jume, irugarren galdera, ortoiako jaiei buruz, lagarren galdera, ez ez jakin, irabazleak hauek izan dira, lehenengo zikloko irabazlea Izei Gomez, bigarren mailakoa, bigarren zikloko irabazlea Jessica Neila, laugarren B mailakoa, irugarren zikloko irabazlea Ugaitz ba-, Borja, bosgarren A mailakoa, zorionak, orain, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zugea bezala lepoan bilbil. Hotxak kentxeko buelta eman, eta zintxilik. Berdiro ere pikatuko dut, adigun. Zugea bezala lepoan bilbil. Hotxak kentxeko huelta eman eta zintxilik. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zeute den nordaki, oreka behar duzu beldurrik ez gainera. Hankei eraginez basua zaurrera. Berdiro esango dut adigon. Oreka behar duzu, beldurrik ez gainera. Hankei eraginez basua zaurrera. Gogoratu, eh, erantzunak kondo idatzi eta gero postontxera bota. Ea eh, asmatzen duzu, eh. Jarraian, gai ezberdinei buruz, gure albizte txikirako tartea dugu. Aizene, esango diguzu ze berri dugun gaur? eta eskolara oinez joatea, ohikoa izan orain dela gutxi arte. Azken urteetan aur gutxik egin dugu hori. Eta horrekin gauza asko galtzen ditugu. Ingurunea ezagutzea, bakarrik mugitzea, beste aurrekin kalean harremanak izatea eta bar. Horregatik oinbuze izenarekin ekimen interesgarri bat sortu da gure herrian aurrak eskolara bakarrik eta oinez joatea, hain zuen ere. Oin buzaren elburua elduen laguntzari gabe eta bide seguru batetik eskolara joatea da. Esperientzia hau herri askotan jarri da martzan, eta horren bidez espero dute gu bakarrik eta oinez eskolara joatea. Horri eskera osoko umeo gure artean harremanak izateko aukera daukagu ikasturte honetan proiektu pilotu batekin hasi nahi dute lehen ibilbide batean. Mendialde amabosteko gotik katik Animatu eta inbuzean parte hartu. Eta orain... euskaraz dakigu, entzun ondo, guk euskaraz dakigu, ezin duzu eaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratxaioen edo inguruko galderak esango dizkizuego. Erne egon. Irungo galdera, zenbat gradu markatzen? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat ume betetzen dituzte umeak gaur? Irugarren galdera, zertan datxa gaurko albistea? Zein, laugarren galdera, zein da gaurko urrezko izaldia? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat ume betetzen dituzte ume urteak gaur? Irugarren galdera, zen zertan datza gaurko albistea? Laugarren galdera, zein da gaurkoa gurezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo pasatu zen urtelakoan. Agur!